tu Burra y gallo, vente, adiós mi burre, adiós mi pariente. Ay sí, adiós mi pariente, ay sí, adiós mi pariente. Aburrado soy torrejaño, rabo, adiós miña burra, adiós mi cuñado. Ay sí, adiós mi cuñado, ay sí, adiós mi cuñado. Si no le va burra, le va de un carro, adiós miña burra, adiós mi cuñado. Ay sí, adiós mi cuñado. ay sí, adiós mi cuñado. Vestidos señores en papel de blanco que marreo burra de Monaldo Campo. Ay no campo. Era o que? Ten que dicilo un solo. Non dades a aquí ti que para dicir que cantaches algo é máis burro que a Iso que o di. Outros contestan.